Dobrodošli, moje ime je Majevu i vi slušate podcast mojih kolumni. Nadam se da ćete uživati. Večeras ću vam govoriti o tome koliko je briga potrebna ili nepotrebna u našem životu. Mislim da ste se kroz neke moje kolumne i kroz neke moje video radionice uglavnom osvrtali na to koliko se brinjate oko nekih nepotrebnih stvari i a, zašto se brinjate. Konstantno ste u nekom pitanju što je dobro, a, zašto briga dolazi na vaš put i šta je to što možete učiniti da tu brigu jednostavno otklonite iz svojih misli, iz tih nekih svakodnevnih situacija koje vas zadese i jednostavno vi ne umete ponekad da izađete na kraj sa njima i da se izborite. Ono što je interesantno i što je meni recimo pomoglo jer dolazim, tako reći, iz sredine u kojoj je briga normalna, u kojoj je normalno da brineš pre nego što izađeš iz kuće, da li ćeš nekoga sresti, da li će te neko pogledati ovako ili onako, šta je komšija mislio ili nije mislio, a, milion nekih stvari nepotrebnih koje jednostavno se kose sa onim što bi mi trebali živeti, zaista. I jako je interesantno da kada sam e, počela da se borim sa tom nekom energijom koju sam konstantno dobijala kroz detinjstvo i kroz svoj život, e, e, bilo mi je jako teško da pronađem metod i da pronađem neki put kojim bih jednostavno koračala, a da samo onako sa sebe skiljam svaki sloj brige koji sam nakupila vremenom, godinama i tako dalje nije postojao samo jedan put, postoji i postojalo je za mene mnogo različitih i sigurna sam da iza vas postoje različiti putevi koji će vam otvoriti uvide u sve ono što biste možda trebali raditi ili možda ne biste trebali raditi, o čemu biste trebali razmišljati ili ne biste trebali razmišljati. Um, Nije na meni da vam kažem da li je nešto ispravno ili nije ispravno. Svako od nas sam negde u dubini svoje duše osjeća koliko je određeni obrazac ponašanja, određeno uverenje ili određeni um, stav ili određena um, karakteristika karaktera koji predstavljamo kako svetu, tako i sami sebi na kraju krajeva um, zaista dobar po nas ili ne. Ono što po meni nije bilo dobro i što ja mogu da vam sada navedem kao primjer jeste u stvari uh, previše razmišljanja o tome da li ću se dopasti nekome, da li ja sad trebam da snimam ovaj video ili ne trebam, da li je u redu da se ja pojavim javno negde i da govorim svoje stihove, da li um, je neko tamo uspešniji od mene ili nije, zato što je meni rečeno da je ta osoba uspešnija i tako dalje da bih trebala možda da se ugledam na tu osobu i onda se ja brinem godinama da li ću ja ikada dostići taj stepen uspeha koji je ta osoba dostigla um, i tako dalje. Sve dok jednog momenta nisam otkrila u stvari da recimo ta osoba koja je meni navođena kao primer uh, za mene apsolutno nije doživjela nikakav uspeh i za mene apsolutno ok, jeste u nekoj svoje sferi života, delovanja i tako dalje, ali u onome što sam ja, u onome uh, kada sam otkrila ko sam ja i šta je za mene bitno, apsolutno nema nikakvog značaja, ni ta osoba, ni, ni njeno polje delovanja, niti e, bilo šta što ona ostavlja za sobom, jednostavno pitanje je da li bi nam se putevi ikada ukrstili, eto da igrom slučaja neko nije upro prstom baš u tu osobu i rekao ona se meni dopada, ona je recimo ideal onoga što bih ja volela ili što bih ja voleo. I onda naravno projekciju toga što bismo mi voleli mi preusmerimo na nekog svog dragog, bliskog, nekog koga volimo, nekog e, koga smatramo da možemo da preoblikujemo, da ga usmerimo na drugačiji način i tako dalje zašto mi uopšte želimo da menjamo bilo koga i zašto a, kroz neke svoje konstantne stavove pokušavamo nekome da nametnemo ono što mi smatramo da je ispravno i što smatramo da je dobro. I iz kog razloga mi onda ne menjamo sebe, nego želimo da menjamo partnere, decu, roditelje i tako dalje neki jako veliko pitanje ili jako veliki niz pitanja na koja biste možda mogli da se zamislite i da ih negde onako zapišete sebi i hajde recimo ovako, uzmete jednu svesku koja će da vam bude samo za a, taj neki lični rast i razvoj kroz koju ćete da beležeći neke svoje misli, neke odgovore na pitanja koja vam se budu nametala kroz razne radionice, videa, kolumne i tako dalje, ne samo u radu sa mnom, nego i u radu sa drugim ljudima. Jednostavno budete pratili, budete zapisivali, budete jednostavno onako otvarali da vam dođu kao neki vodič i kao neki znakovi na putu kojim ste krenuli i u jednom momentu poželećete da se osvrnete, poželećete da jednostavno napravite presek i da pogledate šta ste vi to zaključili o sebi, šta ste zaključili o drugima i šta je to na čega biste možda mogli obratiti pažnju. Neću vam davati odgovor. Eto, vi se zapitajte da li vam je to interesantno i neka vam negde ostane tu onako da vas kucka po a, mozgu, što kažu i opominje da je to možda ponekad i nije loše zapisati čemu su nas učili, šta su od nas očekivali u detinjstvu, ko su ljudi koji su na nas najviše uticali, zašto su ti ljudi na nas najviše uticali i tako dalje. Ali ono što je ključno sad u ovom videu jeste, naravno, vezano i za sve te ljude i za sav odnos koji smo mi doživjeli, proživjeli i ceo nas, naš neki životni put je u stvari kreiranje brige bez potrebe a, ne znam koliko ste svesni, ali jako mnogo ljudi, ali jako mnogo ljudi kreira brigu bez potrebe. Kao što sam navela na početku videa, ja sam prva bila koja sam kreirala brigu bez potrebe, uverena, naučena, a, nazovite to kako god želite, jednostavno da, da je to potrebno, da, da je to ispravno, da je to nešto što o čemu ja trebam razmišljati Ako sam ja krenula na put danas oko sveta, ja moram da razmišljam o tome da li će me iza ćoška negde u Africi presresti, ne znam kog ćoška u Africi, ali okej, da li će me neko presresti negde i da li će me da li će me neko ubiti, da li će me neko stilovati, da li će mi neko oteti torbu, da li će me neko opljačkati, da li će mi... Ma milion nekih stvari. Ako sam ja negde na nekom krstarenju i skočim sa broda jer želim da se osvežim, želim da se okupam, želim da uživam u tom divnom plovetnilu, u krajnjem slučaju želim da očistim to svoju energiju u tom divnom, u toj divnoj mogućnosti, slanoj mogućnosti, jer svi znamo da je slana voda savršeni uh, čistač svega lošeg. A ja zaista neizmerno uživam u plivanju, na primer, hedonista. Uh, I onda sam odjednom ovako negde iskoči mi misao moje majke, poješće te ajkula. Pa dobro, zašto će baš mene od, od tolikog sveta koji je poskakao sad sa broda u ovom momentu negde usred otvorenog mora, baš mene pojesti ajkula. I naravno, kada vi krenete na krstarenje sa nekom takvom mišlju i kada pre nego što skočite u vodu ili već ste uskočili u vodu i izranjate i uživate u tom momentu, samo da jednom preseče vas napad panike, preseče vas strah, a šta ako ispod mene neka ajkula i sad će samo da me poklopi ovako. Ljudi moji, ja imam 36 godina, ne znam do sada gde sam se sve kupala, u kojim morima i na kojim ostrvima i obožavam da provodim celo leto gola, bosa, slana i čupava. Uh, I nikad u svom životu nisam pomišljala o tome da li će da me šćapi neka ajkula negde i, um, i šta će da bude ako me šćapi. Dok jednog momenta, pre recimo tri godine, moja majka nije meni unala takav strah, takav, um, takvu paniku, u stvari ne znam ni da li je to bila panika, ali prenela mi je taj svoj osjećaj nepotrebne brige, da će mene nešto da pojede, da sam ja u jednom momentu onako prepuštena talasima i moru, plutajući na leđima, očišćenih misli i svega, ali ne i svesna i ne i uključena, povezana sa svojom podsvesti, što je jako bitno, osetila kako nešto hladno prolazi ispod mojih leđa. Ljudi moji, niti je to bila ajkula, niti je bilo blizu Ajkuli. To što je meni prošlo ispod leđa je bila samo jedna naduvana pod pritiskom vode bela kesa. Osećaj koji sam ja doživjela, osjećaj panike, osjećaj ludila, osjećaj davljenja bez potrebe, osjećaj u kome sam jednostavno izvrtala scenariju koji apsolutno niti se ikad desio, niti će se ikada desiti, nego jednostavno uh, Čula sam svoju majku kako govori pošti tajkula, pošti tajkula, pošti tajkula, pošti tajkula i u tom momentu ne znam koliki je bio moj pritisak, ne znam koliko otkucaja srca sam imala u sekundi, ali verujte mi, onog momenta kad sam se dočepala obale i kada sam sela i kada sam samo sebi rekla Bože, žena, da li si ti normalna? I samo onako udahnula duboko, izdahnula i rekla od sad pa u buduće. Nikada više u svom životu nećeš preuzeti tuđi strah, tuđu brigu, tuđe uverenje, tuđu bojazan i tako dalje. Nikada više. Tu je počeo moj put oslobađanja od svih briga, od svih uverenja, od svega onoga što je zaista loše i što negde nam zaista ne čini dobro, i može da nas uvali u takvu neku neugodnu situaciju, neugodnu po nas i po našu dušu i po našu psihu, jer u principu to i nije situacija, to je samo strah koji mi naduvan, naduvamo, koji mi jednostavno nacrtamo i isto tako kako smo ga nacrtali mi možemo i da ga pocepamo i da ga bacimo. Niti sam ja ikad srela tu ajkulu, da li ću je sresti, Bože moj, ako mi je suđeno srešćuje. E, niti sam ja ikada doživela da je bilo koja briga koja mi je servirana kao briga za mene, briga za moje dobro, briga za ono što je meni potrebno, briga za ono, da li ću imati dovoljno novca, da li, a dobro, super ti radiš, ali da li ćeš zarađivati više nego što sada zarađuješ i tako dalje, nikada mi ništa dobro nije donelo. I pojenta celog ovog mog izlaganja jeste u tome da se zapitate koliko nepotrebno trošite svoje vreme, svoju energiju i spuštate svoju vibraciju na toliko jedan nizak nivo i na toliko nešto primitivno po meni, što niti vam donosi dobro, niti vam priziva dobro u životu, a osvrnite se malo na zakon privlačenja i zapitajte se ako ja konstantno razmišljam sa tako niske frekvencije, niske vibracije, da li ću ja prizvati onda uspeh u svom životu, da li ću ja biti bolja od nekoga ili bolje sama od sebe nego što sam bila juče, što je mnogo važnije nego biti bolje od nekoga drugog, da li ću ja biti pojedena od strane neke ajkule koja je to slučajno naletala na mene ili ću jednostavno biti srećna i zadovoljna, uživati u svom godišnjem odmoru, kupati se u otvorenom moru, uživati u svojoj plati kolika god da je, meni je dovoljno, jer da mi nije dovoljno ja bih nešto menjala. Da li je to nekome tamo merilo uspeha ili nije merilo uspeha, to već nije moj problem, to je problem tamo nekog ko razmišlja o tome. Još nešto što je jako bitno. Briga niti donosi vama dobro, niti donosi dobro onome o kome brinete. Bogobojazan biti je sasvim u redu. Bojati se Boga jer ste se ogrešili o nekoga. Bojati se Boga jer ste pomislili nešto loše. Bojati se Boga jer um, ne idete putem za koji sami znate da nije ispravan. To je u redu. Ali brinuti bez potrebe, kreirati, biti Spielberg sam u sebi, u svojoj glavi, u svojim mislima i to nekako slati, odašiljati onima koje volimo, nije ljubav, dragi moji. To je maltretiranje i samih sebe i njih. I verujte mi, Ako želite njima dobro i ako želite sebi dobro, počnite da ih volite i počnite u svakom momentu kada pomislite, ne samo o njima, vezano i za vas lično, kada vam krenu brige, kada vam krenu neke negativne misli, kada vam krene milion nekih stvari koje vas onako koče, žuljaju, stvaraju vrtlog u stomaku, tremu, negativnost, znoje vam se dlanovi i tako dalje, samo stanite Udahnite duboko i pitajte se kome ovo pripada, da li je meni ovo potrebno. Šta ako bih ja sada toj osobi ili sama sebi poslala ljubav? Šta ako bih ja sada toj osobi ili samoj sebi rekla bravo, ponosna sam na tebe. Zaista si uspela u životu i drago mi je da si srećna i drago mi je da imaš dovoljno koliko ti je potrebno i drago mi je ako si ti srećna i zadovoljna da ja mogu biti srećna i zadovoljna. Drago mi je ako znaš po čega si pošla na svom životnom putu, drago mi je ako znaš ko si, drago mi je ako znaš koji put slediš i zašto ga slediš i ako si naučila nešto bitno od mene ili naučio, da bespotrebna briga ne donosi dobro nikome, a posebno ne onome ko brine. Zato, dragi moji, ja ću sada da uživam u mojoj kafici koja se već ohladila i neću da razmišljam o tome da li se neko brine ili ne. Ali ću da vas zamolim nešto. Ako ste u ovom danu, ako ste u ovom momentu, ako ćete u naredni sat vremena da brinete o nečemu, vratite se pa ponovo pogledajte ovaj video i zamislite da se kupate u nekom okeanu i sretnete mene kako vam lataram rukama i vičem poješće tajkula, poješće tajkula, beži, nasmejte se i sve svoje brige jednostavno pustite i recite Bogu hvala, živ sam, zdrav sam, imam krov nad glavom, imam šta imam, imam koga imam i živ sam. Brige nam nisu potrebne. Potrebna nam je ljubav. Budite ljubav. Upravo ste da oslušali podcast i ako želite više sadržaja posjetite majavu.com stranicu. Do sledećeg slušanja, pozdravljam vas!